Isto tako Allahovo pravo je da nas iskuša. فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون zar misle ljudi, bolje kazano, zar računaju ljudi, da će kazati mi vjerujemo. Znači, mi imamo šartove la ilaha illallah, a da i Allah neće iskušati. A vi znate oni sedam šartova la ilaha illallah. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Jer mi smo iskušali one prije vas. Znači prije koje imao šartove la ilaha ila Allah. Allah ga iskušao. Ne zbog toga što Allah iskušava svoje robove zbog vržnje prema robovima. Haše lilla. Nego je to iz ljubavi prema svojim robovima da ih očisti od grijeha i da ih podigne na visoke stepene. Ovaj put je jasan ali se opet postavlja pitanje kako dalje. Ja sam prošle godine na ovome istom mjestu govorio o aktuelnoj temi, a to je kako dalje to jeste iskreno i ispravno. I ovo sve što se dešava ovome preporodu, <clears throat> znate li ko će biti podjetnik? ja i ti ako Bog da. Ako budemo imali ova dva šarta. Ako budemo obožavali Allaha žele šanuhu, muhli sine lehu tim. Onako kako je Allah zadovoljan. Allah nije zadovoljan ako mu ne ispovjedavamo vjeru iskreno. Onako kao što su to radili Allahovi poslanici koji su bili muhla sini a to je potpuna iskrenost. I zbog toga šeitan takvima ne može ništa. I zbog toga, draga moja braćo, ako želimo da ovaj preporod iako rezultati pripadaju Allahu tabarake wa ta'ala, ako želimo da vidimo da ljudi ulaze u Allahu u vjeru potpuno, u skupinama, onda budimo iskreni, Vala telfetitu jeminen vala jasara. I nemojte se okrećati ni lijevo ni desno. Nemojte gledati da nekome drugom ugodite. Na uštrb Allaha tabarake wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mora da bude iza svega ostalog. Jer vi znate hadis koga bilježi imam i muslim trojka sa kojom će biti džennet, džennet potpaljen. Zar nije hafiz Kur'ana? Zar nije šehid na Allahovom putu? Muđahid naši. Zar nije onaj ko dijeli humanista? Znači najbolje kategorije ljudi. I zbog toga nemoj da se sikiraš. I nemoj da se ova propaganda umara. I nemoj da se može išta uboriti na ovome putu i da ti ubaci pesimizam, ali uvijek pitaj sebe, šta ja hoću? Ako uvijek bude odgovor, hoću Allaha da će ti Allah ono što traži. I ti ćeš pobjediti gospodara mi Kabe. I ne možete na tom putu ništa spriječiti. Tebi se džennet svaki dan približava. I ti se približava džennetu. I ti žuri sa susretom sa Allahom te barakem o ta'ala. I zato, ovo i sahvi, ovo i davi, treba iskrenosti. Ma kene lillahi fahu a baqi. Ono što bude Allah radi, to će ostati. Kao mu vesta malikova. Danas mi imamo puno, ovaj ummet ima puno potencijala, ali vjerovatno nema ova dva osnovna šarta i zato ne može naprijed. I mi vidimo, svojim očima gledamo, kada bi razumski sudili, nama se ne bi trebao nikog priključiti, da ga vrši. Zato što I kamioni pišu fase Bilala, fase Fulana, čuvaj se Arlana. Znači, propaganda je jaka. Otkud nam onda ljudi dolaze? Zbog čega nam se ljudi? Jel to mi imamo para? Jel to mi imamo nešto ama zama zanja? Šta to mi ludimo? Ali, ako budemo iskreni, neće onda ništa moći da spriječi onoga koji je na drugoj strani iskren da stane sa nama rame uz rame ili da mi stanemo sa njim rame uz rame. I zato, draga moja braća, danas nifak i onaj akajski, onaj znači etekatski i ameli svijeta danas je puno munafika na pozornici od muslimana munafika koji lažu kada govori. Koda, koji ne izvrše ono kada im se povjeri. I koji provjeravaju ono što je dogovoreno. I onaj četvrti znak ili ajet munafika u drugom rivajetu kada raspravlja prelazi sve granice. Odmah vidiš nervira se. Samo mi ne spomini nekoga tamo. Pa dobro, Musa alaih salatu wasalam je saslušao Fir'auna. Saslušavao sihrbaze. A onda on izvio ono što je Allah njemu naredio da iznese. Onda je rekao, o Musa, oma tilke bi jeminike, ja Musa. Šta ti je to u desnoj ruci, o Musa? Kale hi ja sa vodkevu aleha, wa hušu biha ala ghanemi. Ovo je obični neki štap, nije to onaj ofarbani, sa onom ručkom, pa dole, pa pučom, pa kupljenu radni, pa za posljedne namire, kak, trklja neka naša muza uspud. Ali ta trklja, ili ta klipa, ili taj štab, je odigrao, znači, veliku ulogu. Okrenuo se sihr na sihrbaze. A najveći sihrbaz je bio Fir'aun pa je pobjedila istina. Zato, draga moja braćo, nemojte misliti ako mi se znamo puno ti pričom, znamo se nadgovarati, znamo se ubjeđivati, da ćemo mi tako pobjediti. I da ako puno imamo informacija i dokaza, pobjedit ćemo, to sve ide u prilog. Ali ako budemo iskreni, a znate li šta je iskrenost? Kaže islamski učenjaci iskrenost je to da kada te ne može ništa drugo spasiti osim laž, a ti potegne za istinom. Šta je najveća i šta je najveći šehadet na Allahovom putu? Ko je najveći muđahid? Nije hrulja sad zaput samo pa i ja budem hrabar sa tebom. Nego da odeš nepravednom vladaru sam ti i da mu kažeš riječi istine. A on onda i šare ti dželatu da napravi od tebe ovako i onako. Da te se sjeće u komade. Kako ovaj čovjek može otići? Onda je taj son, on ne smije otići tamo. Jer tamo ne idu, znači bokserske vještine tamo ne pali. Tamo ima i hladno i vruće oružje. Kojim taj son ne može, te, te se ti se meci ne mogu blokirati. Šta ga nosi tamo? Šta ga čini tako postojanim? Da jednostavno ne kaže, a što nije i mujo krenuo sa mnom pa da mi malo bodri. Kako ću ja, šta će sa mnom biti? I ti pojedinaca, braćo, svaki dan sve više umme to ima. Mladić koji se stremi da ide da pogine na Allahovom putu to je analogno kao da je ošao nepravednom vladaru, jer on ide u jednom pravcu i kupio kartu. Nema povratne. Zbog čega je krenuo u tom putu? Šta ga gura naprijed? Šta ga gura da u zadnjem momentu ne pomiješa šta treba sa čine spojiti? Jer dokle treba doći? I gdje poglavicu naći? Upravo, braćo, ta iskrenost taj specijalni odnos sa Allahom te Tebarekevo Ta'ala. Evo ide Ramazan. Ovo je velika prilika i velika sezona u kojoj imaju posebni berekati u kome ćete slušati i slušate danonačno. Pripremajte se da u ovome Ramazanu potpuno se izdefinišete prema svom gospodaru. Da vidite šta je sa vašim dijelima šta ti hoćeš kada činiš neko djelo? Je Jel to uvijek lillahi bismillahi? Jel to ima Allaha dželešanuhu? I onda i kad uradiš to djelo, čuvaj ga dobro. Zato su veliki islamski učenjaci, kao što je Buharija i drugi, odpočeli svoja velika djela vama dobro poznatim hadisom, koji je mu tetakun alejt gdje kaže poslanik alaih salatu wassalam od Omera radi Allahu ta'ala anhu innama a'malu bin nijad wa innama li kulli mri ima neva pa onda spominje praktično zaista se kaže dijela poslovi cijene ili uvažavaju na osnovu nije nijeta, nijet je tajni ibadet. I svako će dobiti za svoj posao ono što je zanijetio. فمن كان هجته إلى الله ورسوله فهجته إلى الله ورسوله Evo praktično sada idemo iz Mekke u Medinu. Može tu biti razni nijeta. A povod ovoga hadisa je bio čovjek koji je tijelo da spoji dva nijeta. Ali u Hidži to nije bilo dozvoljeno. Tijelo je da spoji, da ide, da se iseli Allaha radi u Medinu i da se oženi u Medini. U starcu je imao ta dva nijeta. Nije to pogrešno, ali u ovome momentu je trebalo da se iskaže čista iskrenost u pogledu tog praktičnog dijela hijđe. Sve ostavljamo radi Allaha. Ako je mogao Ebu Bekri, Omer i Osman i drugi, svi ashabi, u Mekki ostaviti najbolji komand zemlje i svoje imetke, što ti moraš sada pečati u nijet neku mladu Medini? ona će doći kao drugorazredna stvar. Zato, draga moja braćo, <coughs> ovo je dijelo koje moramo konstantno gajiti. Kad eflaha men zekaha, wa kad hada men desaha. I ovo je pravilnik našeg života. Da će uspjeti, znači, doći do cilja ko? Onaj ko čisti svoju dušu. Ko čisti svoje srce. A taj maraton neće izdržati onaj koje zapusti. I mi vidimo, malo prije mi prilazi jedan brat, jedan Ebu Bekr, vaš je Ebu Bekr ima sina Bekra, stari moj, muđahid na Allahom putu, i kad klanja vidi se da je pasovo negdje u nekoj bitki. Pa mi kaže, puno kaže ovdje, braće, vidim koju nikako ne znam, kažem ja njemu, nisam mu to rekao, ali u srcu mi je naišlo nešto. Tilke ummetun kad halet, leha ma kesebet, volekum ma keseptum. To je bio narod koga si nekada upoznao. I taj narod je bio i mnogi, je, mnogi su završili. Nima pripada ono što su postigli. A i nama će pripasti ono što postignemo. Znači ova vjera ide naprijed. Zato je poslanik, ali se nas uvod selam, rekao ashabima, o moji ashabi, inne lijel ihvan, ja imam braću. Pa kaže Asabija, šta smo ti mi o Allahom poslaniće? Šta mi onda sačinjavamo ovde? Kaže Entum Ashabi, vi ste moji Ashabi. A doće moja braća koja će me slijediti, staćemo na drugi šart. A nisu me vidjeli. <clears throat> Lehum hamsine, sa pa njima je 50. Kaže Ashabija, šta se desi? Je to 50 od nas? Kaže Hamsine Ninkum. Jeste, bravo, eto vi ste sami dali odgovor. 50 nagrada od vas. Zato, draga moja braćo, ne brinite se za ovu davu. Allaha ni ovoj davi ne može niko stati na put. Bez obzira kakvo zvanje i znanje imao. Vi vidite da braća svaki dan u Iraku napreduju, a muslimani tako zvani pod navodi znači na mnogi se bore protiv ne Amerikanca u, u, Iraku, nego protiv muđahida u Iraku. I ubježuju sinove ummeta, idi u London, zatrudni tamo i osvide od drugih bolesti. Ne idi samo u Kufu i Bagdad, ne idi tamo ali sama oni završe amma badili akulu kauli hada ostavila li olekum vidiš mladića nije mu sjeo vas kontra se desilo kod njega on došao i poginuo na Allahovom putu zato kažem draga moja brašo nemojte se brinti za ovu davu pod jednim uvjetom ako budemo iskreni dolaze nove fatve ovo je maraton ko hoće ehlen o sehlen, ko hoće da stane na put ove dave, ehlen o sehlen, jer Aun je govorio, ana robbukum un a'la, ja sam najveći Bog. Pa vidimo kako se taj lažni pretvarač utopio, davio se vodom. Nije jednih mogao plivanje sa vlada. A hoće da se vede na nebesa. Ne znam, po zemlji vozi da ti ideš na nebesa. Naš gospodar je na nebesama, na nebesima, iznad Arša. I zato kaže, draga moja braćo, obaviti sa sebom razgovor, jer se nije tako teško ostvaruje. I s druge strane, nije se tako lako kvari. Pa uvijek sebe pitaj, hoću li ja da imam partiju? U smislu da imam navijače za sebe i da i ja kažem, ovo je Asina vojska ili Husina ili hoću da budem Allahov vojnik. I da budem Hizbullah iz Kur'ana, ne iz Libana. Ona partija za koju je Allah te bareke motala garantovao da će pobjednik biti. Ela inna Hizballahi humul galibun. Zaista će Allahova stranka pobjednik biti. To su oni istini Allahovi robovi. Koje, kojima ne, ne smeta nimalo što i neko u datom momentu ostavlja na cjedilu ili ne razumije, ili se bori protiv njih. Sav umet se kjafirski okupio protiv muslimana u Talibana u Afganistanu i ono malo šaki se braći Arapa. Ali pored toga vidimo gdje je pobjeda i vidimo gdje Allah Đelešanu spuša na srb. To je jedno. I o ovome se može na, na veliko i naširoko govoriti. Ali se o ovome slučaju obraćamo ome komadu mesa, koji je prevrtljivi dobio ime kal, od kallebe i u kallibu. Okreće se. Sad hoće janjetinu, sad hoće piletinu. A kad najede se janjetne i piletne, onda slabo i badete hoće. I ako, i ako nešto radi od badeta, stenje. A kad stenje, onda šta je snijetom, samo Allah želešanu zna. Pa zato poslanik ali salatu sam kaže izne fil džesmeti mudga. U čovjekovom tijelu ima mudga. Ima taj komad krhtine. I da saluha salaha džesedu kullu. Ako bude taj komad mesa zdrav. Znači iskreno u njemu. U svakom pogledu. Prema stvorenjima, prema hajvanima. Šta je onda sa gospodarom i stvorenja i hajvana? Nebesa i zemlji. وإذا فسدت فسد الجسد كله ako se razboli ta krstina, čitavo tijelo će se razboliti. Ela vahi el kalb. I zato, draga moja braćo, nije Allah te barek evo ta'ala džaba stavio srce da bude iza grudno koša. Tu mu je najsigurniji. Fizički mu je tu najsigurniji. A i ti ako želiš da staviš svoje srce na sigurno, gledaj da ono bude uvijek iskreno i da ono bude znači sa ihlasom jeume la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim jer doće dan taj sudnji dan kada neće biti od koristi ni dunjaluk ni sinovi ni dunjaluk ni meci ni sinovi illa man ata Allah bi qalbin salim osim ko Allahu tabaraka wa ta'ala donese to čisto srce A zatim, draga moja braća i stravnost, jer nas uvijek interesuje, hoće li nas Allah pomoći, jel tako? Stalno se pitamo, hoće li nas Allah pomoći, ili kažemo, meta nasrullah, kad Allahova pomoć? E Allahu Allah će nas pomoći ako imamo ova dva šarta, a kad će Allahova pomoć odma? Odma! Ja eju alledina amenu. I ovaj ajet objavljen u suri al Qital ili suri Muhammed. Borbena sura. Ja ejuhal nadina amenu. Im san Allah. Ako Allaha pomognete. Jan surkom. Odna pomoć. Koji usredbite akadamekom. I ustavirit vaša stopala na ome putu. Zato, draga moja braćo, mi moramo da idemo apsolutno iza Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. I da nema kod nas polemike ni oko malog ni velikog dokaza. U našoj vjeri sve je bitno. Od mislaka do šerijata. Tako je Muhammed sallallahu alaihi sallam čistio zube. U tome je beričet i hajr i hikmet. Kako je Muhammed sallallahu alaihi sallam uspostavljao islamsku državu. Tako je i mi moramo uspostavljati. I zbog toga, ako budemo imali ovaj drugi šart, a to je šar čistog sunneta. Što kaže jedan brat malo prije, naši kaže šta je PS. Ja nakon kontam kaže po sunnetu. Ako budemo znači obožavali Allaha Đelešanuhu po PS-u, po sunnetu poslanika ali salatu od salam. Sigurna je pobjeda. Sigurna je pomoć od Allaha te barakevo ta'ala. I još ću se samo da navezati. Šta nam sad treba? Treba da oživimo, draga moja braćo. Malo su nam oštrice zatupljene. Alat nam je malo zahržao. Moramo se malo probuditi. Jeste vidli jutro kad ste vozili prema ovome mjestu? Nešto kočimo, na janjetinu idemo. Nikako krenut, ovi moji, a babi, džećemo kahvu, džećemo ovaj rahatnu, džećemo onaj, nikako krenuti. A ovaj umet mora da se odgoji da dođe do nivoa. Da idemo u smrt kao što voda ide u podnože brda. Ovo je din. Ovo nije pin. Ovo je jaka vjera. Zalike dinul qajim. Walakin ne ekstra nasi la ja'lamun. Ovo je jaka vjera, ali većina ljudi ne zna moć ove vjere. I zato ko se uhvati za ovu vjeru kako treba, i bude pored oni stvari koje, oko koji nema dileme, šehadet, pos, šehadet, namaz i pos, oko toga nema dileme, to mora svaki musliman, već hač i zekat ako ima mogućnosti. Ali pored toga, ko ne bude, kome menheđ ne bude dava i džihad na Allahovom putu, taj će morati stati pred ovu davu, bez obzira kakvo zvanje i znanje nosio. Pa zbog toga pitam i sebe i vas, draga moja braćo, jesmo li spremni da damo svoj metak i život za ovu vjeru? Kažemo inšallah, jer je maraton dug, nije kratak. Zato nam Allah Đelešanu kaže, iste živu lilla, probudite se, odazovite se ne Bilalu, ne Allahu, ne Fulanu, iste živu lillahi, daj beju Allahu tebareke wa ta'ala i daj beju Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i daj beju Islamu pa ko se god pata za Allaha želešanuhu i za poslanika alaihi salatu wa salam i zastavu Islama to je tvoj vodi, vodilja i seđibu lillahi voli rasuli i da da'akum lima juhikum odazovi se Allahu i njegovom poslaniku ako se odazoveš Allahu i njegovom poslaniku to će ti život dati odazovi se davi. Odazovi se sada kada trebaš. Budi mobilizirani džemat. Budi pokretni džemat. Kao što si danas ostavio svoje neke obaveze. I došao da uliješ nade i sebi i meni. Da je el aqibatu lil mutaqin. Da je el aqibatu lil takva. Da će završnica priči i stati uz bogobojazne. I da pobjeda pripada bogobojaznima. Uvijek budi spreman da kažeš lebejk Allahumma lebejk. Lebejk lil islam. Lebejk lil da'vati vol džihad. Da samo učiš telbi od azivanja Allahu te bareke wa ta'ala. I da te na tom putu ne može ništa spriječiti. Sad smo, draga moja braća, u milovnim uslovima. Trebamo pokazati, kao što je kazao moj prethodnik, da mi ovome narodu želimo dobro. Da smo jedino mi normalni ovome narodu. Ali kada se stvari drugačije postave, onda oni koji nered čine, oni misle da red uspostavljaju. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِعُونَ Kada im se govori direktno i indirektno, nemojte činiti nered na zemlji. Pa vi svijete drogu i onda, te, onda patate drugi raše. Vi ste otvorili javne kuće pa i onda volite na veterinarski pregled. Vi ste izmislili zakone, pa onda dopunjavate i otpunjavate. Vi ste travi smutljici na zemlji. Ali oni dolaze u maoče da traže drugiraše, da traže lude ljude. Pa lud čovjek zna se kad dolazi u gluho doba noć. A pametan čovjek... Tekmir! Tekmir! Tekmir! Tekmir! Tekmir! pametno u čovjeka nikad ludi ne može spuniti. I ne može ga iznenaditi. Zato je insan, insan nije planeta majmuna. Ako nije u islamu, on je u planeti majmuna. A majmun inače voli po noći da vršlja i traži i istevi nekog salameta. <coughs> Možda svoji majmune malo Allah da nam oprosti. Amin. Zato kažem, draga moja braću, kako dalje? Dalje je iskreno. <clears throat> dalje ispravno, dalje spremno za islam. Ako su mladi muslimani mogli da imaju titin vakat, bilten koji se zove muđahid, zar ti danas imaš kompleks da izgledaš kao taliban, ili da izgledaš kao muđahid, ili da izgledaš kao onaj koji je spreman da se stavi na raspolaganje islamu i muslimanima. A šta nam mogu naši neprijatelji? ako nas protjeraju, pa inako ne znamo po svijetu hodat, ne moraju, nismo mi, nemamo viza, idemo dalje na Allahovom putu, sve Allahova zemlja. Ako nas zatvore, treba i one ljude koji su počinili najveće zločine na Dunjaluku, pokušati spati da ne udu džehennem, a i mi da malo popričamo tim samicama sa Allahom te barake wa ta'ala. Ako nas ubiju, jednom ćeš umirati, neš 360 dana umirati, ni 360 puta, jednog ćeš umrijeti, a svako bi volio da mu smrt bude idret. Da bude, ja sinoć ulazim u Sarajevo, odapinje bosanski budala u pivu. <laughs> Ali molim te lijepo, piva, ona se nije izvalila. Ona stoji ustravno. Piva živa, a budala izdiši. I zamislite, braćo, da čovjek umre u takvom havu. A zamislite da ti umreš na Allahovom putu, okrenut prema nevjernicima, pomažući Allahu vjeru i uzdržujući sudne poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato, draga moja braćo, ko ne zna koji brata, svaki brat da bude brat u brat. Ne smijemo raditi ono što rade drugi. U našim redovima ne smije da bude gibeta. U našim redovima ne smije da bude nemimeta. U našim redovima ne smije da bude muškaraca, a treba im dimije kupiti u našim redovima ne smije da bude kukavica, u našim redovima ne smije da bude škrtarčenja, u našim redovima ne smije da bude parazita, u našim redovima ne smije da bude oni koji ne znaju šta će sa sobom. Naš najmlađi brat ili obični brat treba kada ode novom vladaru Perzije ili Vizantije da ga ostavi bez teksta i da on ode i da ubaci šubohate drugima. Pa da ovaj kaže, čita u noć nisam mogao spavat. A ne da tebi neko dođe i da tebi ubaci šubohate. Ali ako budeš iskren i ako budeš istravan, neće te niko na ovom putu moći puniti. Bez obzira što ti nemaš napis da si pametan ali tebe podržava Allah Đelešanu. I to smo se mi jednom uvjerili na ovim prostorima. I ovo sada što je za neke ljude novo, oni se izgleda mediji sam stavali, pa misle da je ovo novo. Ovo je samo vraćanje na početne položaje, na one nebdejate, one početne stavove i još dotezanje ševina. Jer svako vrijeme ima potrebu da patike još bolje stegnemo. I na kraju, možda ćete vidjeti razne rekla kazala kila u akal. Mi pozivamo drugi da hladne glane o svemu razgovaramo. I da i razuvjerimo da ovo što mi radimo ništa nije novina. I da će se ujesti jednoga dana za jezika da kaže da smo mi novotari i da treba staviti prste uši kad mi govorimo i da nam treba nabiti CD u usta da ga pojedemo, mi nećemo tako uzvratiti. Mi nećemo tako uzvratiti. Vola jeste vila hasana tu seje, idfa abille ti hi ahsan, fa idel levi bejneke o bejnehu adavetun, ka anna u valijun hamim. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Ne može se nikako izjednačiti dobro i zlo. Na zlo uzrati dobrim, pa da ćeš vidjeti da će ti onaj pravi neprijatelj, prisni prijatelj postati. Vama ju lakaha illa ledina sabaru. Dva sata, tako će vas trajati. Pa, opustite se lijepo. Znači, uspjeće oni, a to ne mogu osim oni koji su strpljivi i koji su obdareni, znači, velikom blagodati od Allaha tabarake wa ta'ala. Zato, nemojmo da mi budemo traši babe. Nemoj da mi budemo oni koji nas zlo uznačamo zlim. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Kada im džahili svašta dobacuju, govore, vrijeđaju. Jer naši neki džamijski golubi propisuju sa televizije, sa federalne televizije. Iz avaza koji će jednog dana izdahant. Jer je krenuo da pjeva pogrešnu pjesmu. I zato naši izvori su Kur'an i Sunnet. I mi ne donosimo odluke što je rekao avaz i on nam prednio informacije ili federalna televizija, nego donosimo odluke na osnovu jasnih dokaza i zato kažemo svojoj braći koja su se osilila prema nama. Kao što je rekao Kur'an, Ulja ehle kitabi, ta'ale u ila kelime ti sewa i bejnena wa bejnekom. O sredbenici knjige, dođite obamo, ne iza čoškova, ne pred svojim nekim navijačima. Dođite da se okupimo oko vama i nama zajedničke stvari. Da vidimo jesu li sunnetski mešćidi nešto što je nepoimljivo i nikad niko nije uradio na ovim prostorima. Tako je. Tek je sad početak. Mohamed ibn Abdel Wahab se sukobio sa Osmanlijama još 1200. pičetske godine. Zbog čega? Nije zbog suđenja i parlamenta, nego zbog novotarija i širkijata i lažnije vlija, kaburistana i turbeta doveli neka turbeta u Meku i Medinu. Pa je ustao, pa ga je Allah uzdigao i ostaje njegov spomen do sudnjega dana. Pa da razgovaramo, trebaju li mesđidi ili ne trebaju? Ko je koga ispirao odakle? Ko je zaključavao džamije? Ko je zapalio džamiju u Bakšićima? Ko da da vaziš, ako da da vaziš, pa ti onda šapneš kad se penješ uz mimber, pazi se, da io, ovo ti može biti prva i zadnja hudba, pazi šta pričaš, peš, pe, pazi šta pričaš, kod, obrizgacija, ti nisi ni došao na mimber, pazi šta pričaš, jer ti ovo može biti prva i zadnja hudba, pa ćemo onda izanalizirati, trebaju nam mesđidi ili ne trebaju, Hatu burhane kum in kuntum sadiqin, dajte dokaze ako istinu govorite. Pa ćemo izanalizirati s kim se mora sarađivati, a s kim se ne može sarađivati. I izanalizirat ćemo se trebamo li mi podržavati Tihija i Mrkija i ovoga i onoga ili mi trebamo biti Allahova partija i raditi za šerijat i uspostavljati davu i džihad. Pa što bi naš narod rekao, neka pukne i svijedne kod hoće. Ovo je put ja sam, Da je iko mogao izbjeći ono što danas neki analiziraju, izveo go bi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ne bi on bio ranjen na Uhudu, ne bi bio otrovan u Medini, ne bi bio zatvoren u Mekki, ne bi bio antentat pripreman čitav njegov znači poslanički život da se izvrši nad njim. I to je put Allahu i poslanika. I to je put da'ija. I to je put ove vjere koja ima svoje kadarske neprijatelje. Ali nemoj dirati uranu pa ko for sve fino i sve na mjestu. Ali kad ideš uranu, onda vidiš šta je u kadru određeno. Ko te voli, a ko te ne voli. I zato kažem, hajmo razgovarati. Ali ako i neće, draga braćo, hoćemo li mi na zlo uzvratiti s Nećemo. Jer onaj ko nosi sa sebom istinu, spreman je da oprosti što vod povući ne može. I spreman je da onome komu je dojuče bio o glavi radio, da ponovo, ako ćemo se složiti kod zajedničkih principa, sjednemo idemo naprijed zajedno. Zato vi znate da sutra ima skup isto tako na Igmanu. Ja lično bi volio da doje što više braći. Svako ima neke veze. Ima nekog aha tamo koji ga zna od prije s kojim je možda u dobrim odnosima. Priđi, bratu poselani ga. Pitaj ga jedeš li ti ljude ili teletnu i piletinu. Pod uvjetom opet. Ako je halal. Razgovaraj sa njim i kaži mu napismeno, nek ti on dostavi gdje se on sa tebom ne slaže. Pa ćete vidjeti da je čovjek zbunjen. Da oni ne zna šta je neslaganje. Nego nekoga samo, znači, zagrio ko ženine, oni, oni, oni potpirači, znači, navijači, zagriju druge da viču, mrzi, on je tamo ili govori ovo, ili govori, ako je navijaš, dobro plesku dobiješ. Tako ima sada puno ljudi, koji su jednostavno zloupotrebljeni. A mi želimo i sebi svoju braći samo dobro. I molimo Allaha te bareke wa ta'ala da se okupimo jednog dana po zastavom la ilaha illallah Amin. i da budemo nosioci Allahove zastave Amin. i da budemo muslimani koji će uspostaviti širijat na ovim prostorima Amin. i da se ne bojimo ničijeg prigora, prigovora pogotovo onoga krmka na dvije noge iz Banja Luke dogadnoga nego da budemo ponosni sa svojom vjerom a oni neka jedu vrhove u svoji neka umru od ako hoće Ili ako se ide u peraniju, mi znamo biti ponosni u svojoj vjeri, moramo biti ponosni u svojoj vjeri i znamo uz Allahu pomoć da pokažemo onu svoju vjeru kada za to dođe pravo vrijeme. I na kraju, draga moja braćo, a ja kad kažem na kraju, to je koliko ono? U početak. 45 minuta. Pa Sve greške koje smo nekada činili u ovome ili onome sistemu, u starom zavjetu ili nekom novom zavjetu, trebamo i očistiti. Jer to utječe negativno na naš uspje, kako nas pojedinaca, tako i nas kao zajednici. Zato, znači, lično, neću halaliti ni jednom bratu, koji primeni, primijeti određene greške, promašaj, a ne dođe mi kao brat sa nasihatom. Jer ako ne dođe sa nasihatom, mora doći sa fadihatom. Mora onda sramotiti. Pa ima, vi znate uvjeti nasihata. Po našem bosanskom pola kile kave i kocke, pa na vrata, fino, pa kako si, brate, pa ti si, mašallah, pa išallah, pa vako, pa nako. I onda kažeš, dragi, za te, evo ti dokaz za ome što radiš, porazmisli. I onda on, da si ga i plesno posle pola kile kave i kocke, rekao bi, Boga mi, sedam maraka, alhamdulillah. Hajde, pleska je nako dobra krv radi, nije problem. A kamo da mi kažeš lijepo riječ? A kamo da mi kažeš lijepo riječ? Zato kažem, savjetujte jedni drugi. Činite dove za nas. Volite Allaha te barekevo ta'ala da u naše redove uđu iskreni ispravni i oni koji će nositi ovaj emanet. Zatim, draga moja braću, primjetno je, ne smijemo mi sebi dozvoliti da bez obzira da i ja kakvo je, kakve on nama o, oznake davao, mi ne smijemo ljude vređati. To nije od našeg menheđa. Nemojte zvati ni ovako, ni onako. Kritikujte pojave. Mi pojavu kritikujemo, a imena nas ne interesuju. Zbog čega? Zato što mi moramo pratiti kodeks islama. Poslanik ali salatu wasalam u Mekki nije govorio pazite se Ebu Leheba i Ebu Čehela i Ebu Sufijana i Ebu Fulana i Allana nego je objašnjavao vjeru i din pa su ljudi znali mašutu kojom trebaju da idu a nisu se pojedincima i ljudima opterećavali. Drugo je to ako je kadijski slučaj I ako se treba nešto da se presudi, onda imaju neki iznimni slučajevi kada se mogu i mene spominjati. Jer rekao je lijepo šeh Nusret, Hafizahullah, kaže Bilale, prevrni moje sve kasete, nađi je sam i te spomenu tebe ili Pulane i Allah na poimenu. Nigdje nećeš naći. Znači, neko je davno razmišljao da će se morat neko ujet za jezik. Pa zato, zašto se ujedaš? Čuvaj se odmah u startu nemoj da zatrudniš od isti bolesti, pa nam se porađaš onda opet 5-6 godina. Čuvaj se fino, zna se ko treba da zatrudni i šta ti sve može da rodi. I na tom planu isto tako treba poraditi. Mi trebamo roditi novu generaciju, koja će Allah obožavati kako treba. I ostavljati ovoj svoje generaciju na svijet, kako će se ponašati posle naše smrti. Znači, nema u našim redovima gibeta, nema u našim redovima nemimata, nema u našim redovima, znači čovjeka se može napatiti. Ne smije među nama da bude brat gladan. Ne smije među nama da bude brat neoženjen. mojte pravo na mene samo navaljivati. Ne smije u našim redovima brat da bude, da ima neki problem, a da mu mi kao džemat možemo pomoći za Allahu pomoć. Ali isto tako, ne smijemo tolerisati da među nama sjede ljudi koji su griješnici mi to onako iz neke kulture zapadne prešućivamo na najljepši način ukazivati moramo, znači amr bil ma'ruf dovesti na nivo da se ogledamo na sahabe poslanika sallallahu alaihi ve selleme a znate li kako su oni naređivali dobra odrećile zla ima nešto u šarijetu što se zove sukutu sahabe kada prešute ashabi zašto nije niko kasnije napao Ebu Horeiru što je skratio bradu preko šake. Ili Abdullah ibn Omera. Znači, presutili ashabi. Znači, to može proći. Jer da je to bio grije. Skočili bi ashabi, nema toga. Ashab je progovorio na ženazi rekao, erate stagfiru lijahikum. Za nećete moliti Allah da oprosti vašem bratu. Pa je ustao Ibn Omer pa je rekao, uskut la jagfir Allahu leke ebeda šuti, nikad ti Allah ne oprostio. To nije ono bukvalno, nego jednostavno to je riječ te diva. Šuti, ovo nije vakat sada da ti pričaš, vaziš, neka svako izlači pouke iz dženazi. Mi neka će, možeš te neko kazi, pa dobro ti sa mnom dženazama vaziš. Ovo je prelazni period, jer ima tim ti, tim ti, pa moraš sad to izbaciti. Ljudi su napravili ceremonije na dženazama, pa moraš im nekako kazati, kako se treba ponašati na ženazi. I zato, draga moja braćo, u svakom pogledu, ja lično, svakom bratu pojedinačno, nudim bratstvo i jedinstvo, iskušajte me na tom putu, Allahu vas velikim zaklinjem. A tako i vi uradite i pobratimo se na svakom koraku i radimo ruka uz ruku, rame uz rame, pa ćete vidjeti za Allahu te bareke od pomoć kako ljudi ulaze jedhulune fi din illahi afvaža. Jer ovaj narod je razočaran, ovaj narod je razgradiran, ovaj narod je uzno kazu za džehennem. I sada moraju doći ljudi s kraja grada, ili sa sjevera, ili sa juga, ili sa istoka, ili zapada, i reći, o narode, ja kao mi tebi ul murselin, slijedite ove poslanike ili one koji su, ala nehđe rasul, rusul, ali salatu wassalam ejma'in, ili oni koji su na nehađu poslanika, pa će vam vidjeti, jer ljudi traže rješenje i traže sreću, a nema sreće osim u islamu. I za kraj, draga moja, braćo, sreća naša, Allah te bareke wa ta'ala kaže, وَقُلْ Allahu فَسَيَرَ wa عَمَلَكُمْ wal mu'minun, Reci samo vi radite, pa će Allah te bareke wa ta'ala vidjeti šta vi radite, poslanik i vjernici, Evo naša braća u jednom lijepom tamo džematu. Džemat Gračanica. Je li to Koživinica tamo negdje? Tim ste vi bučni prije 5-6 godina nije dao hođa u džamiju. Šta ćeš? Ajde vam je branio u crkvu. Trebao je tako postup. Braća su napravila i ovo je ono što mi vidimo. I nisu nama tražili dajte da mi riješimo papirologiju. Dajte da mi vidimo gdje ćemo, kakve ćemo temelje udariti. Oni su svoje zube i novčanike pokazali. Ovo su napravili i napravit će i do kraja. Ali što ne bi svako od nas imao ovdje jednu lebinetu tajive? Ili imao jednu, jedan dvorac u džennetu? Ovim ljudima treba stolarija, vidite da puše, vidite, vidite, puše, promaha. A u Bosanskoj promah ima vlagi. Pa inšallah danas, kogod može, da pomogne ovu braću, ne dajte za moj mešćid i za bihać, ne dajte. Mi ćemo se krajišnji snaći za Allahu pomoć. Ako ne mognemo fino, dob, to ćemo drugi put od vas. <laughs> Dadite ovoj braći da braća nas taklaju prozore da mogu rastravi, inšallah, i džume pokrenuti u ome, u ome mesiđivu. I u budući, u budući, znači, bilo kakav skup, bilo kakvo okupljanje, neka naš, draga moja braćo, i sastanak i rastanak bude onako kako dolikuje islamu. Znači, vi znate da žandari stoji na svakom čošku, oni prate kako ćemo se mi ponašati, Mi ne ugažamo njima. Mi ugažamo islamu. Nama je sada naređeno da pokažemo lijep ahlak, lijepo obhođenje. E zato vas molim u ime Allaha te bareke u ta'ala emocijama, znači ne smijemo dati prostora puno, moramo se lijepo ponašati, voditi računa. تبا لكم يا زمرة الأوغاد والله لو عرفوا صفاتك ما مشات برسم ذاتك ريشة الحقاد تلك الصحائف سوف تضرم نارها والنار تحرق ساعد الوقاد